die Heere en die Christus wees, toe die mense hierdie woorde hoor, was hulle hartseer en ontsteld. Hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, vrienden, wat moet ons doen? En Petrus het vir hulle gesê, jylle moet verander en jylle moet leven soos God wil hee. Jylle allemaal moet gedoop word in die naam van Jezus Christus, dan zal God jylle sondes vergewe, en God zal die Heilige Gees vir jylle gee want God het het beloof vir jylle en vir jylle kinders en ook vir al die mensen wat niet jode is niet. Ja, hy beloof dit vir al die mensen wat die Heere ons God na om toe sal roep. Petrus het nog baie ander dinge gesê, hy het die mensen gewaarski en hy het ernstig met hulle gepraat. Hy het gesê, jylle moet vir God vragen om jylle te red, jylle moet nie wees soos die wereldse mensen wat zonde doen niet. Die mensen wat besluit het om te doen wat Petrus sê, is gedoopt en God het nog omtrent 3000 mensen op daardie dag gelovig geslaat word. Die geloviges het aangehou om die dingen te doen wat die apostels vir hulle geleer het en hulle was altijd saam. Hulle het ook altijd saam geëet en gebid. Toe die ander jode die wonderwerken en die tekens zien wat God die apostels laat doen het, het hulle allemaal besef dat dit God is wat dit laat gebeur. Al die geloviges was bij mekaar, en hulle goed het aan hulle allemaal behoort. Hulle het hulle grond en huise en goed verkoop en hulle het die geld gegee vir mense wat min gehad het. Hulle het elke dag bij mekaar gekom in die tempel en hulle het saam geëet in mekaarse huise. Hulle het vir mekaar kos gegee. Hulle het dit gedoen omdat hulle blij was en omdat hulle mekaar graag wil help. Hulle het God geprijs, en al die mensen in Jerusalem het gehou van hulle. Die Heere het elke dag mensen gereed en so het die gelooviges meer geword.